для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. 12 кастрычніка снег і агонь агонь і свет агонь на зямлі ад выбухаў бомбаў бясконцых залпаў гармат калі яны на нейкі час сціхаюць снег ужо адно гарыць свеціцца блакітным водбліскам ад пажараў што шугаюць у горадзе а калі пажараў няма агонь астаецца ўстомленых на запаленых вачах. Неба дае адпачынак, але і там агонь. У бязмернай вышыні гулліва калышуцца, плывуць, то ўзнімаюцца, то апускаюцца, пераліваюцца д'ябальскі прыгожыя разнакаляровыя сцягі паўночнага ззяння. У мінулую зіму я любіў гэтае дзівоснае відовішча прыроды, якому няма роўных па прыгажосці. Цяпер не люблю. Мне здаецца, што Калі я гляджу на гэтыя пералівы святла, то неба смяецца з таго, што робіцца на зямлі. А хутчэй за ўсё не люблю таму, што зянне лепшае надвор'е для налётаў. У немцаў новая тактыка. Яны рэдка прылятаюць у дзень, але затое лётаюць усю доўгую ноч, лётаюць па адным так, што ў небе недзе там у ясны бездані, дзе калышацца зянне, зянне бясконцы шум мотораў то з аднаго, то з другога боку. Страляем не па самалётах, страляем па шуму. Зрэдку драпежнік трапляе ў праменні пражэктараў, што паласуюць неба. Тады пачынаецца агонь прыцэльны. Калі яны вешаюць над залівам і горадам лампады, б'ём па іх, каб пагасіць. А так увесь час вядзём загараджальны агонь. Я не веру, что можно загородить небо, Бьем у белый свет, як у копеечку, От гэтага тяжко на душе. Я думаю, что фашисты знарок выбрали такую тактику, каб вымотать наши силы. Мы валимся з ног. Фрейд учора крыкнул «О не, бадай, отпочинок!» И гэта не ў жарт. За ноч выпальваем увесь боезапас. Узвод забеспячэння не ўправляецца падвозіць нарады. рады. Трактор не ўзбіраецца на бледзянелую гару і ў час кароткіх перадышак, калі не чуваць шуму матораў, цягаем чатырохпудовыя скрынкі, а прыборшчыкі робяць гэта амаль усю ноч. Ад скрынак распаўзаюцца кажухі, а спіны быццам абвугліліся чорныя-чорныя сталі. Учора, калі расход дасягнуў рэкорднай лічбы каля 600 снарадаў за ноч астахаў пачаў разважаць, кажуць, Кожны наш стрэл каштуе каля 300 рублёў. Праўда, камандзір? Дык гэта ж адна наша батарэя выплюнула за ноч добрых паўтараста тысяч рублікаў. Мяне здзівіў такі падлік. На вайне рублі не лічаць, Астахаў, мільярды гінуць. Ха, а дарэмна. Грошы народныя. Усё трэба лічыць. Муха абурыўся. Ды што ты? Людзі гінуць, а ты ды рублі лічыш. Каб я быў упэўнены, што мы сваёй загароды ратавалі хаця б аднаго чалавека, то не шкадаваў бы, а так шкадую. Колькі людзі ўклалі ў гэтыя штукі працы, показав Астахов на снаряды, а мы їх у неба. Між іншым у спрэчках, якія ўзнікаюць у хвіліны заціша адзін муха горача абараняе загараджальны агонь. Я хачу зразумець чаму. На нарадзе камандзіраў я расказаў пра падлікі Астахава вось прыклад руплівай гаспадарлівасці байца. Гэтага чамусьці не зразумелі. Хворы Сеўчынка, камбат, каторы дзень тэмпературы цяле не пакідае пазіцыі, стомлена сказаў: « Менш лічыце, а лепш страляйце. Не сыпце гарох, залпы. А Малашкін нечакана зрабіў вывад: "Выша Пятовіч развялі гнілую дэмакратыю ў аддзяленні. У вас кожны разважае за камандуючага, палітыкі. Каб я не чуў гэтых размоў. Крыўдна. За хлопцаў крыўдна бесну на морозе яны не выказалі ніводнай скаргі і размовы іх шырыя патрыятычныя кажуць баявы дух высокі асабліва ён узняўся пасля таго калі камісар паведаміў што фашысты добра атрымалі па зубах на подступах да мурманска і адкінуты на заходнюю ліцу Праз гэта яны шалеюць і так люта бамбяць горад і порт А тут яшчэ на злосць ім у залі ўвайшоў караван англійскіх суднаў, першая дапамога саюзнікаў. Мацнее мароз, сярэдзіна кастрычніка, і такі мароз. А там у нас гараць золатам лясы, і, безумоўна, яшчэ цёпла. Роўна год назад я ішоў у армію. Саша праводзіла мяне далёка ў поле, по дорозе на речицу. Ранок был ясный, сонечный. Плыла павутина бабиного лета и летели журавли. Усяго один год. Здаецца, минула вечность. Колькі месяцев яшчэ можа протягнуться война? Астахаў неяк сказаў — два гады вар'ят. 19 кастрычніка. З падбітага намі Ю-87 выкінуўся з парашутам лётчык. Прызямліўся кіламетры за два ад батарэі на схіле голай гары. Сеўчынка загадаў. Малодшы лейтенант кідала, вазьміце разведчыка Бурова, Камбат на момант задумаўся, мяркуючы, што даволі двух чалавек для такой аперацыі ці замала. Сяржанта Шапятовіча затрымаць немца. Але калі мы ўжо сталі на лыжы, даў новую каманду. Адставіць Бурава, сяржант Пясоцкі, пойдзеце вы. Відаць, камбату падказаў камісар. Я бачыў, як яны ціха перакінуліся словамі, што трэба чалавек, які ведае нямецкую мову, А ведае яе адзін сеня. Мы шпарка пайшлі па свежым снезе, усе аднолькава здаволеныя такім заданнем узяць жывога фашыста, які толькі што скінуў бомбы на горад. На лыжах нас у мінулую зіму навучылі хадзіць добра, мы рабілі пераходы па 100 кіламетраў. Але паспець закідалам нам сенем было нялёгка. Высокі, дужы, ён адразу вырваўся наперад. Немец, вызваліўшыся ад парашута, адыходзіў на захад, узнімаўся на гару, каб пераваліць цераз грэбені схавацца ў лесе. Ён, безумоўна, бачыў яшчэ раней з самалёта, што заходні схіл гары лясісты. Над ім пакружыў наш знішчальнік, даючы зразумець, што калі фашыст будзе ўцякаць, то яго лёгка могуць прышыць да скалы кулямётнай чаргой. І ўсё роўна ён упарта лясістый лез на гару. Вось гад! <laughs> Куды ён лезе? На што спадзяецца? Горы, тундра, снег. Уцячэ ад нас, па яго слядах пойдзе штурмавік самалёт. Яму хочуць захаваць жыццё, і ён лезе на смерць, абураўся я, ідучы побач з Пясоцкім. Ты не ведаеш, якія яны фанатыкі, Фашызм гэта страшэнны фанатызм. Я не магу зразумець, як з такой працавітай цвярозай нацыі, як немцы, маглі выхаваць гэтулькі фанатыкаў забойцаў, разважаў Сеня. Яму хацелася пагутарыць, але было цяжка. Беглі мы надзвычай шпарка, а вецер біў у твар. І Сеня, задыхаўся. Каля падножжа гары мы ўзялі лыжы на плечы, немец ужо быў амаль на самай вяршыні. «Дай папераджальны стрэл», — сказаў мне кідала. Я ўзлёг грудзьмі на камень, нацэліўся, але вышэй галавы каб часам не забіць, стрэліў. Немец азірнуўся і раптам знік, відаць, скочыў у нейкую яму. Вось жа падлюга! Вылаяўся кідалай, выхапіў з кабры пісталет, нібы намерываўся весці ў атаку цэлы полк. «За мной!» І зноў мы не паспявалі за ім. Ён быў лягчэй апрануты ў шанялімы ў кажухах. Ногі то слізгалі па голым абледзянелым каменні, то ў горшых горных упадзінах угрузалі па калена ў снезе. Непамерна цяжкія зрабіліся вінтоўка і лыжы, пот заліваў твар перад вачамі, дзе хацелі вясёлкі сэрца, стукала, здавалася не ў грудзях, а ў горле. Я хапаў на хаду снег. Не еш, не еш, прастудзіся, папярэдзіў Сеня. А, калі ён ідзе, гэтак жа як і мы, нам не дагнаць яго да ночы, прыхрыпеў я. Дагонім раніцой. – спокойно отказаў Сеня. «А, хіба Сеўчынка даў такую каманду? Была каманда ўзяць яго жывым!» Сказаўшы гэта, Сеня раптам ціха войкнуў і схапіўся за жывот. «А, что? А, кольнула у живот. Боль. Вось тут. Твар яго дагэтуль расшырванел і збялеў. Я разгублена схіліўся над ім. Што ж рабіць, можа, астанешся, пасядзіш, адпачнеш? І ён падняўся, абапіраючыся на маё плячо, усміхнуўся праз боль. Ну, што ты, кідала, скажаш, што я забаяўся... Кажа, на цябе пасля бомбы? Дні тры назад генерал урушыў яму знагароды за подзвіг з бомбай. Медалі за адвагу яны першыя ўзнагароджаныя на батарэі. Вунь, чуеш? Паказаўся не наперад. Кідала, як я пярэдзі ў нас метраў на трыста, махаў пісталетам і крычаў, каб мы ішлі хутчэй. Пайшлі. І сяня першы рушыў далей. Я ішоў побач і бачыў, якія пакуты прыносяць яму хада. Заставайся, заставайся, настойліва раю я. Адгэтуль цябе ўбачыць з батарэі, зразумеюць, што нешта здарылася, прышлють дапамогу. І ён узлаваўся: "Ай, адчапіся, Пятро". А праз хвіліну з палёгкай уздыхнуў, прыслухаўся і радасна, як дзіця засмяяўся, ну, вось і ўсё. Мы пайшлі шпарчэй. Кидала правильно разлічыў. Мы дасягнулі перавала больш лёгкім шляхам цераз седлавіну. А там у нас была перавага над ворагам. Мы зноў сталі на лыжы. Лес пачынаўся ніжэй, і мы, павольна зніжаючыся, беглі па адкрытым месцы ўздоўж грэбеня пакуль не выйшлі на след. Але ў лесе лыжы прыйшлося скінуць зноў. Спуск быў залішне круты камяністы. Немец быццам знарок лес праз самы гушчар, падлазіў пад кашлаты заснежаныя елкі скакаў з забрываў. Не, Ён просто бег не выбіраючы дарогі імкнучыся адысці, як мага далей на захад. Нашто ён разлічваў, зразумець немагчыма. Камандзір наш зноў паспрабаваў вырвацца наперад, але я студзіў яго. Сцяпан, ён можа адстрэльвацца, асцярожна. Маё папярэджанне спадабалася яму. Ён пайшоў побач з намі і гаварыў па-сяброўску проста. Мы в адзін голас склялі фашыста, які прымушае нас вырваць, траціць гэтулькі сіл на яго аднаго паганца. І раптам ціўкнула куля. Я першы нырнуў галавою снег, крыкнуў «Лажыся!» Прыслухаўся да самога сябе, ці не паранены. На шчасце куля трапіла у лыжы. же фашистская брыдота, Траханье дослав на той свет. Моцно заколотилося сердце. Напереди ляснув еще один пистолетный стрел, Треба поднять голову, отплевать снег, Что набился у рот, нос протерти в очи, А глядится, где ляжу и где ворох. Але поднять голову было нелегко, Вельмиш уже моцно у таких выпадках — зямелька прытуляе да сябе, Нават і такая непрыветлівая камяністая. Збоку грымнуў вінтовачны стрэл. Гэта сеня. Падбадзёраны я нарэшце падняў галавой адразу вызначыў месца знаходжання ворага. Ён быў метраў за сорак наперадзе за вялікім валуном, паабапал якога стаялі дзве каржакаватыя сасны. У яго была зручная пазіцыя, але ён рана пачаў страляць, не вытрымалі нервы. Угледзеўшы, што ляжу на адкрытым месцы і адпоў за бліжэйшы камень адтуль, паслаў кулю ў нябачнага ворага. Куля! — высекла искру на валуне и со свистом зрыкошетила. «Зрыкошетила». Вясоцкі, не давай яму высунуцца, А мы з Пятром у абход. Ты справа, я злева, закамандаваў кідала. Я перапоўз да другога каменя, потым зрабіў перабежку, схаваўся за дрэвамі. У гэты момант Сеня крыкнул па-нямецку. Такая фраза ёсць у вайсковым разгаворніку, і я зразумеў яе сэнс. «Здавайся, гарантуем жыццё і ўсё іншае». Я чакаў, што немец адкажа. «Стрэліць? Няхай не спадабаецца, Няхай не спадзяецца на нашу літасць». Не. Над валуном узняліся дзве рукі, у адной рэвальвер, у другой белая насавая хустачка. Камандзе хео, ідзіце сюды. Ён выйшаў. Ласензі дзе пістоле, унд хэнде хох кіньце пісталеты руки ўгору. Ён кінуў пісталет у снег і стаяў з узнятымі рукамі. Першы падбег малодшы лейтенант і даў яму павуху. Немец упаў. Кідала, пхнуў яго нагой. Я не судзіў Сцяпана за маю зямлю, якую яны захапілі, за шчасце, якое растапталі, за толькі што перажытыя напружанне і страх яна на пэўна, зрабіў бы тое самае, каб апынуўся каля яго першы. Злосці ў мяне было даволі. Але ляжачага я не мог бы ударыць. Акрамя таго, я адразу ўбачыў яго вочы, прыгожыя, блакітныя. Яны былі напоўнены такім смяртэльным страхам, што мне зрабілася шкада яго. Гэта быў малады хлопец, бадай што наш равеснік высокі, дужы, з даўгаватым тварам, вялікім лбом, тыповы арыец. Але без якіх-небудзь прыкмет ці рыс садыста, забойцы, якім стаў за апошні час у нашым уяўленні вобраз – кожнага фашыста. Ад гэтага нават патыхала нечым мірным, не крывёй, не гарам пажаравы, нават не бензінам, а тонкімі прыемнымі духамі. Праўда, калі мы загадалі яму падняцца і павялі назад, страх у яго вачах знік, бліснулі такія іскры, што прымусілі мяне насцеражыцца пачала раздражняць яго шырокая спіна, лёгкая хада, элегантная футравая куртка, прыгожыя унты, уся яго постаць, чужынца, ворага. Сеня спытаў, каторы раз ён налятае на Мурманск. Цумэстэ маль. Першы. «Хлусить, подлюга! Боится отказности, не поверю я!» «А можа, з новай часці, — выказаў меркаванне кідала, — спытай, дзе ён быў дагэтуль, адкуль пераляцеў?» «Аус, Берлін!» — адказаў ён з хітрасцю і нават, як мне здалося, са здзекам. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.